Amalia elkarteak proiektuak sortu nahi zituen lojaldean gai ezperdinen gainean. Hiru galdeketa egin ditu amikustaren beharrak aztertzeko eta sentitzen du behar bat badela adin guzietan. Marie-Claire Dufo sortzailea. Oartu gira, falta batzu bazirera, behar batzu, horiek eh, agertu dira galdeketa batzu egin ditugulako. Jende hainitz guk uste ginuen baino gehiago ahapostua eman du, eta ala, beraz, hor hartu gira, ba, e, zinez, bazela behar bat sumatzen ginuen, eta azkenean bai bada behar bat amikusen. Elkarte horrek, inkestak zabaldu ditu, aitamen lagutzaren gainean, gaztetasunaren gainean, eta azkena amikuseko bizi sozialaren gainean. Elkarte horrek misioak sortu ditu jakiteko ze falta den herrian, gaztetasuna, burasuen laguntza, ingurumena, banatzeko jakintza, kultura eta hastialdiren gainean landuko dituzte herriaren beharra kobetzeko. Irma Clédondaguer, Sortsailea. Par petits groupes de bénévoles, on puisse euh, faire un état de lieu de tout ce qui existe sur notre territoire. Ça va nous permettre de mesurer les forces et de, de voir qu'est-ce qu'il pourrait manquer par rapport aux besoins qu'on aura recensés dans les questionnaires. Elkarteak estruktura profesionalekin lan eginendu aktivitateak proposatzeko eta amikustaren beharrak betetzeko. Mobilitatearen gainean lan eginendu adibidez gazteak baionara joaten direnean lagunduak joan daitezen.